apa carane wong loro manungsa pasti cuci kuku lombok nang kepanjen manten anyar gak metu-metu wingi bengok-bengok kecepit amben pasar tuku bawang kuku racinan kalimantan kacang-kacang kepakean meluru cikodan ini tu mati iwa koto kewa cai dong ana loro kaya neka mesti sono situ lebu pasar tembok kali kecerit kok ya wah iki ya, ora semana tukang patri ya panjene konco-konco dijak rusak-rusakan cek seneng ya Lah sing dhisik kentrungan. Marono unyil-unyil ngono iku. Saiki nggo-nggo minut retek. Tapi ya sing ngene iki sing ngarep anjene maler ya iki. Hai guys, ganti yayu mana iki? Wis balik-balik gonta ganti. Jadi apa ya itu lomba ngitung nomor siji kok. Padahal suara ini gembret. yo kan ora apa ono mburi tak nguri <laughs> ah dintani wong-wong tak nek meringis yo aku iki kangkonane yo paini oh, ono maneh iki kangkon dolek wong lanang sing sejati lho aku sejati yo Wala nanggane saya kelem tahu rapi. Durung rapi lho yuk. Ayo mulya tak arena sapi. <laughs> Wah, kon ibu pipi sapiar. pendek Siro bucah ngaji Miring-miring Lai ngaji neng pondok becatang Gejang goreng iku rewangi Hari ku tau mau copet ya eh. eh, petuk adik nalu-lalu kok numpak jemblem yang telet lontir tak untir kupingmu kono kepeto adik ini alu-alu alu terus ya kena tuh garis malu nih karbo jengkang goreng Kripe udang Sidoarjo. Kuwi panganan kok. Ana kok gak panganan ya luwe lho niku. Neng kuno rondo royal. Dikongkon beda negara mandut. Loh, neng kuno nopo gegeran lo. Kok apa yuk? Gegeran nopo goreng tahu diwalak-walik. kata dia ya kosong mereka lah si pernah sering sini itu eh terus no anak tangga ini kentean dai kalau kentean kentean orang kon yang rusuh ya eh apa kentean ah? kentean kalau urus aku dong kak Lek karane ya yuk banyak nake sing gedol ae pirang meter lho. Karena kan suwo nggak. Ngono ku kene lho yo saiki awakmu iki yo. Lha apa? suara suaramu enak ngono. nyambut kau ini nyambut gaya lho, dadal suara yuk manfaatkanlah suaramu yang menjadi suara emas yang baung <laughs> ngelak kan lu main mesinnya apa-apa murid ini yuk kak ini kan oleh persentasi kita nggak biru Oh tanggal pilih itu tanggal pitu ya? Iya. Tanggal itu, apa itu ulang tahunnya <laughs> RRI. Dari RRI. Kon mari salaman kon belunus aja kapan. <laughs> Oh ngerti ya lo. Iya. Jadi ini aku mesti nyalang-nyalang panjang-panjang ya. <laughs> Tapi ngerti. Iya. Kayak aku mentoknya di luar. Jangan lagi sini duit karena nak batu. Tapi ada yang dino radio ini kok dolar. Masalahnya alhamdulillah loh. Kan ini memang kalau suara ini dijaga bener-bener Betul-betul. Akhir akhirnya ya itu berhasil. Berhasil karo berhasil berhasil ya. <laughs> Yuk, kan gendeng gending-gending iso. Oh, gendeng sembarang kaliren aku iso. Hmm, kaliren gendeng kulonan. Kulon netan kidul lor dhuwur misor. Kan hmm. oh, niku niru aku kan iku. Ana jane riyo apa kon buruki. Ireng-ireng iso. Eling-eling, aku gak eling yo. <laughs> Oh, lha kon gak eling, wong kampung iki apa? Ah, eling-eling kulonan. Oh, eling-eling kulonan. Oh, Nonani, Eh Aku iki bener kan tadi. <laughs> Wis salah si kulonan kok yo. Sinom iso. Sinom putra wali, kalian sinset terus bapakne Tule barang. Temu paitan ya. Iku lho kamu gendongan, ngawur. Lha apa? Pangkur-pangkur. Oh, pangkur lombok ya? Iya, pangkur lombok. Apa? Pangkur lombok. na no ni no ni ne na no le no na na ni ni na no na ni na no ni na na tu ta tu ta tu la la la no na no na no na no ni wah berarti iso ya iso sih wong gending terus iku tobo kasowo tobo kasowo nek kasowo nok kan iki kasowo iku Kalau ada cocok saya ini. Kalau aku ingin satu mampir Rono. Sapari tau kisinan. <laughs> Kalau kisinan ya apa wong ngadang aja warung ya kok duwihi ngono. Oleh duwe kari nok kasih kaki ya. Gimana? Bu ketemu loro tenan. Saya kamu loh, anak dua itu akhir-akhir ini sejak dulu, nih dulu kan hilang. Iya. Siapa itu niru aku? Kadang-kadang kalau sakit tak gaya itu tak kayak dua. Ya soalnya kadang-kadang lagi kan orang dulu ilang Hmm, Barang nih mulai jadi ada uang wes. <laughs> Ora oh, rahasia yuk, ora yo. Ayo aja rahasia kadung konangan. <laughs> Tadi gendeng-gendeng iki, Cok. ayah Samira iki. Ayah Samira, Samira saiki nang lanjut. <laughs> Gendeng ayah Samira lho yuk. Iso ya? Iso Samira itu. Terus drill cor. Rek-rek-rek-rek Ya drill itu, drill itu apa? Tantung duduk, ndintang duduk, ndintang duduk, ndintang Tong, tong, tong, dodo tak, dodo lembah Ya Jadi kan nang onding, nang onding, nang onding. Kan itu gendeng apa ngono iki? Jejer. Eh jejer. Terus cokro, cokro ya. Cokro saiki rabi nang ngono. Ngono kulo ngagung cokro saiki. Tiba sing kudu wae awakmu yo. Kudu wae sih. Kan dadi juara kaitan wis mbliur gak kaitan. Ambliur kaitan ya kon dhewe takon cokro barane ya cokro jenenge wong ah. Arek iki aku suarane enek iku gora sambel ileng. Gak kecoake. Eh, nek safari ya. suarane panjang enak cuma gak tau dikanggokno. Mbok kok demen lho suarane gak tau ngitung? Saya tau ngidung gak silir. Aku tak iki kono tanggapan nang gone ndi kono kowe lu apa? Aku dadak nang wedok bermaksud cukur ndadak. Lho lho lho Eh, oh tiada maaf bagi untuk Semenjak aku dilahirkan di tanah air Indonesia, aku berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia. Ingat perjuangan arek-arek Surabaya. Tahun 1900 petang iki kancil. Cukup <laughs> bantu kan saya. Jangan kancil keliru 45 Indonesia perang dengan Belanda. Oh, Awas. Awas. Apa? Anjing galak. <laughs> Kapal terbang telah mendengung-dengung. Menandakan ini Belanda menyerbu Indonesia. Awas. menjatuhkan bom. Tiarap, tiarap, tiarap. Tiarap. Aman, aman, aman, aman, aman. Memang, memang, memang. Oh, oh, indah sekali. Ono kacan temon temori. Nek kon gendeng takon aku. Kita berjuang demi anak putu. Mboten. Mak mari, kami berjuang demi Indonesia merdeka. Anak putune. Kanu mikir napa? Kakek temori. Napa, Dik? Mesti lako. Aja dicacak. Yo, aku kan duwe cacak kok. Lho, yuk. Lho aku ayo. Lho, cirit, kan. Lha kan iku gendeng artine <laughs> iki urip. Lha temen aja urip kok cari mati. Ah yakin aku sih urip rene. Ah pengenan datang tanggamu. Ya yuk mati awake buntute kebel kokil dia. <laughs> Buntut tenan aku teko sak. Aku cecek wae. Iku anggone wong wis larah omongane. Ya pere gak tau sono nomae kanca. Sing penting andang sono sing gak medhotno kolor. Ah, sing gak medhotno kanca ngono lho. Percaya mau dicangkune. Saiki oh, kok nambah kok sini sih. <laughs> Ini iki sadene ya. Aku iki konte iki blok suto iki. Lho, lho suto saiki gak lho kene. Meloke ndun. Meloke ndun tegese ngono blak-blakan. Oh iya iya, Pak. Pokoke kon winginane dirasani karo kowe. Tapi kan rasane api. Kon aja adu tunggo lho. Adu tunggo tunggo. Tunggo. Sing sini iki sapa? Oh. Aku lak krasa amare. Oh. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Lahir batin. Lho, apa-apa. Rio yo gak iso nang aku. <laughs> Ya selamat hari raya. Mulai nyalwaitin bal Mulai kumat. <laughs> <laughs> aku yang semua nunggu yuk ya apa iya lah kaya nanggolmu mm batin minat aizin bapak aizin innalillah wa innalillahi ah. oh <laughs> Iku lah yo salami wong mati. <laughs> Bener wis tak sambut kan. Napa innalillahi wa inna ilaihi rajiun iku. Bener ya, Pak? kok selamat hari raya. Selamat hari raya Idul Fitri. Iya, eh nggon muri aja kok melok apa lho, ambek ya iki. Eh, nggon muri aja kok melok apa? Yo, melok dhewe-dhewe wong ya. Karena kelurahan. Masa apa kene? Lho enggak, ah, iku mel apa? Mel apa ngono? Tegese iku mel apa? Ya mel riyo Ya ri riyo ya. Ya ya jadi takon takon rene ri kan kalau tidak ngomong. Ya, aku lah bingung lah mikro dulu kan. Ada bingung ngalor ngidul, ngalor ngidul. Kalau bisa nak kepingin dipakai. Iya, merah apa, ben mubi. Iya, iya, tak? Ya, semuanya ngalor ngidul dia. Ya, pasti aja menggontu. Merah apa? Gontu kan merah juga gori wak pentol. Mulanya dinani, dinani. Kamu lo gendeng. Kamu lo suwe lali. Kok? Sini tak kono rio. Waduh. Takokno ngene kapan lho rekaman maneh tak jawab. Ngono lho. Tak kok ngomong ngene kok. Wis tak jaman jamare tak delok. Enggak delok payune dhisik. Nek payune iki agak memanjak. Iki sebentar lagi kita pentas lagi. Ben dipotori. Eh, eh, eh, ono cewek. Eh, cewek. Ono arek ayu rek. Sing ngiri-ngirine lho. Eh, ono ndadak cewek. eh, kok. Cewek. cewek ya nek wong lanang cowok nek wong tuwek cowek nek wong rondo kok cuwo padahal tindak pun di jam Aja nyeluk dik iku setengah tuwa. Setengah tuwa. Iya nek jenenge jeng ndeluk jeng. Ngawur. Iku menghormati wong wedok ngono lho. Oh, berarti iki secara piyayi jeng. Ndak pundi jeng. Nggih, nyuwun sewu, Mas. Ya durung payaran kaluk sewu. Apa kan yo duwe arek iki? Nggih, pamit mawon nek sampean niku nyeluk kula jeng sebab kula niki nggih pun sepuh lak nggih ta. Lah dalah. <laughs> Omongane setahun. Tahe tahe. Ere, omongane koyo wayang ditotok. <laughs> Gak temen. Eh, arek arek prajar yo. Oh, tak sapa ya? Wong sewek. <laughs> Iya, waktu iki waktu kelas, iki waktu gak sekolah dan tinggal cewek. wis tengah tua ini pelajaran. Iki bahasa Inggris ini. Good morning, selamat pagi. Gimana ta? Wah, ini enggak tahu sikat gigi. Kata orang sing apik ngono cara Jawa sing wes ngono. Dik. Ngriya sampean sinten, Dik? Lho. Eh. Lah jeneng sampean pundi? Lho. Wong blarang kene iku. Tak kenali? Iku umum wis gara Tapi itu gimana kan itu? Takut sih. Ya apa sih? Takut sih lo. Ya apa? Cek, ayo jenengmu siapa? Dia mamu petanmu apa? Hmm. Sisang lho, wes. Oh iya sih yuk. Nah, ya saya ini ya soro rek wes. Oh, Kak jenengmu di sini. Kau nih jenengmu siapa? Cek, gue sampean pun sampean tol. Itu <laughs> kamu belara kan ini. Iyalah, eh, lah, kalau nih kepetuk sama nih, gue kulo anggap sakit ngibur hati kulo. <laughs> Tapi sing itu. Kita masih tim tim, mana? Saya punya perhati kula sangat sama delok kula kita tidak pedes. <laughs> Oh, lucu delok kula lucu. Enten apa ya enten apa? Kula niki lak sedih ta Mas, kula niki pun tak sampean ngerasa aku nasib kula ngoten. Sak no, sak no. Lah sampean sedih sampean tenggerane sapari. mriko nggih padha. Nggih, delok oma kula nggih. Oma wis dadi tembok mumet gewel, mburu gewel gawel ngarep iso ana dik. Dadi nek teko dolan omah kula kaya jodang. Iki nang ana sapare dik ana wong tambah mlong dik. Dale nopo dik? Dina anakku mbas koco kayune mulet pecah. <laughs> Apa lho kayu ketel dituku. Eh mbok dadi yo miring aku. Nggih. Wong pun omong-omongan nak mboten enak ta nek mboten semrap jeneng ngene. Kula katolong nggih. Oh, tak Kartolo. Sosok kan <laughs> Kartolo. Lah sing setunggal iki. Jenengku Endun, Dik, Endun. <laughs> Ya iki wong Endun gak patek jenenge. Jenengku Yayu. Yayu. Lah iki sing lemu iki. Kula DRS apa iki? Wah, omong. Ora nopo. Dudu rada suwe. <laughs> Safari. Wah, pokoknya Kau jenengku mesti terkejut ya? Terkejut, kamu kan gendeng Sedih ngoten lho Mas. Lah, tani kula tolong. Karuan pikir kula. Kula tolong wis salah si derek, wis salah kabeh ya. Salah kabeh ya nol nul. Lah tolong iki apa kendek njo kamu. Aku anake wong sogel lho. Iki wong kula nyoma kon ke garasi ni motor mulu. Mangan di mana? Lho ya apa sih Bapak tas bangun Pak Basman tas bangun. Iki lak kono oh. Jakarta aku. Aku kono Jakarta ngurusi. beting iku lak ngono. Kon iku beting garang Jakarta bareng gaya apa? Jerakan beting ya? Lho, bapak sembarang. Hubungan apa? Apa? Lah aku lak nggae jerakan pencuk ta. Jadi bitingnya bonang kon ngene. Lah kon japi te mekas pira yo? Sing ngene lho ya. Iya. Nek kon nambah arep beting iki sawangane hmm. kontrak. Iya. Wis ditakoni benagenaan ngene lho. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Kula anu Waduh, arek wedok jenenge Makemut ya. <laughs> awakmu wis mati kok. Nggih. Nesmaku mojina. Krungu yo. Ero sapa? Jiman. <laughs> Anu, sing kabeh. Yen sewu Dik jeneng pun tak jengkek sare lho. Wow, jeneng Gina lho dakno. Wis ngene tak basa dik. Ayo tak tolong soalé bapakku yo njen jerakan yo kadek yo sugih duwe kak kok boleh pamer enggak tak tolong. Wong tak rabi lak tak dibojo. Kulo. Heeh. Nggih, mboten gadah tapi wong kula niki nggih kados ngeten. Sandangan nggih pun elek sedanten ngeten sampean mboten nisin, Pak. Ah, digangkeni, digangkeni. Sampeyan iki anu perkawis pakaian mboten napa-napa. Oh, iki kok kapan iki? Kok mana? Kula suwun kadaran sampeyan sampean saged Saged napa? Menging sapi. <laughs> Menging sapi ku, lak menging sapi. Menging sapi. Lho, Kak, wis dilek ta. Sing wis apa? Menging sapi ta. Oh iya sakit mengisapi. Kalau nah, iso ngomongi ya tak persaini 500 ya canggil. Cuk sewu iki wong loro ya cuma iki cekelen ya mari kita jaluk mana. <laughs> Iki di panjer ngono iki. Ngawur. Tapi sak estu ta sampean nulung kula. Saiki awakmu tak gak mulih nang omahe bapak sebab aku wis gak sida lunga. Saiki lunga mang kepethuk ayu, boleh dijak guyon kayak gini gitu. Gengetan mas Jet yang tigun tinggi. Cara nih wau sih nanggeti niku Mas Kartolo rumiyin, niku lho tumut Mas Kartolo. Lari. Kan pun enggak jati mangkel. Kan Kala jeneng ri ambek aku. Kan kalah jeneng. Ya, jeneng ku jenenge wong arit. Kartolo nggon ku loro kan nyambut cah ini. Apa cah boto. Nek jeneng ku jeneng pegawe <laughs> Ya ayo, ya. jeneng pegawe apa? Jeneng pare. Pare kowe. Kita dadi ngono jeneng wedok jeneng lanang ya gelem ae. Jeneng ayu ngono, paling rendah dek iku nyambet gawe nduk pengairan. Pengairan temen iku temen jane iku kan mikul banyu Iku dodol iku, gak nyambet gawe pengairan. Bisa dek tolong, tolong. Saiki kerambimu kok ya guaken ya. Sing elek-elek iku, ayo mlebu toko. Lho nek dikuwak saiki mbutuh kok lapo ya. Kangge <laughs> sampeyan iki nek mau sih Mas, nggengke nek ampun ditumbas saten terus ganti. Eh sementara ya. Eh. Nang pasar ngumpung dhisik ya. Lho jaga genci lho wong wong potongan ayu ning ngene kok jalan jalan gembong. Jangan pasar luwak karo lain. Kok ana wesi Eh, Wis, Tri, baca peno kok rene to becak ayu. Becak di mana? Ning ngawur kene gak ono prototipe iki. Arek aku luwak. Apa? iki cek honorer. <laughs> Oh, apa honorer? CV. Oh, eh, ayo karo sapa jeneng sapare kok tak dadekno bodyguard. Alkoju. Wah, wong iki tenan alkoju. Apa jeneng berdikat? Nek berdikat sing banget bok apa Berdikat berdikat. Nek iki iki bakal nek ku kono lho setan 30 meter. Nek jempok ngono. Ah, jempok ngono. Apa nek nek kok ngono jempok ya. Saya benikmu tak jemput gitu, perlu ditanda mata benikmu situ, Rih. Jadi iki cek ngemble dhisik ya. <laughs> Eh, saya kok ambek kan sing arep kan malu kalau kalah dadu. Wis ya, saiki ayo tak tekih saka ing buri. Wih, atasi lho. Sampe lak mboten ngisin nggih upami melampa bareng kula ngoten. Ngopo to, Nduk? Wis, sekat pun iki Gusti Ratu. Kan ratu-ratu ana lho kene lho. Dadi ratu cacingan <laughs> Wis eh, eh, iki wis awan ya. Hmm. Benar iki yo sing sak menit. Lu kamu siawan yo setel bengi yo. Ora. Arek wedhe iki wis tegese ngono. Kuning lho. Ini gak sarapan keluargane. Ngono. Waktune kok ngene-ngene sik Jawa. Oh kan iso. Arek iki tak gone mulih sik senono lah kon aja omong-omong sapa-sapa yo. Yuk yo. Ya sing ngro aku. Tak gowo. Ajik ah, Iya, iya. Teke wong kaya dewaku sik. Pun nggih kula tilah nggih. Monggo, monggo. Nggih, sing ati-ati lho. Becek-becek kang delok ngene. Kula aku duduk mentok wis iki nasi petolo. Ayo dikiting ana omah kene. Iya, iya. Ayo. urip panjenengan iso ora. Nek gak iso ngubah nasibe dhewe panjenengan ya berat. Sebab iso ana paribasan nasibe menungso gak akan berubah nek gak menungso iku dhewe sing berusaha ngubah nasibe. Nyatane kaya aku iki. Ket piye dadi buruh, hai buruh kepengin bos kok gak iso aku. Tapi ya wis <laughs> angel soalnya bos iku pengertiane dukur sekolah ya dukur ati aku sekolahku SD gak tamat pasane nul pencong gak eruh hari ini eh cuma ya aku dituturi barek uang barek arek sekolah-sekolah ini loh Pak Bagong asalkan saling pengertian barek majikan asalkan pendekatan saling take and give hari ini tak turut ya wis mendekati majikan tak dekati terus saiki wis intim wis gak dianggep boros dianggep keluargane dhewe bebas sembarangan, mangan sak warke cuma gale embu <laughs> cuma ya ana <laughs> untung rugi ini anjene untunge iki selama ana pendekatan bareng majikan ngongkone gak sembarangan koyo biyen keuntungane cuma kerugiane ana ya apa bayaran limang bulan dihutang terus <laughs> bondar ini durung ana dhuwit bose nang Jakarta. <laughs> Iki dikon nyang pasar gak karu-karuan iki. Ya apa bingung aku nek blonjo yen wong wedok blonjo iku luwes. Tuku ndok 5 njaluk embuya pantes. Kayak aku wingi ditawur sak pasar perkara tuku ndok sitok njaluk embu celana gak oleh. Ate mulih. Terus mulai blonjo ngene iki. tempat kene malah kepethuk ular jedung. <laughs> Yo, bareng iki durung tau kenal ngelokno ular jedung iki ular keket. <laughs> Lah nggih sik kula niki nek ngwasi sampean niku lho, kula pandeng mon dak suwe gila. <laughs> Gila kon mana gak gila aku yang blenek jero aku. Lah iki sampean kok sak gesak muwan tenan geni niku nedo napa sih? Asale iki lak mangan tawon adik dadi. Masa? Oh, niku. lemu iki mulo lemu ngestokno sing ngono ngono kula kepingin nggo gadhak kaya sampean mboten ka iso ka iso kari pawakmu pawakan cilik panjeni ngene lho oh, sampean kandhani nek ora rahasia kok saged lemu. Lho rahasia gampang, Dik. Pokoke nek ono angin gedhe kok mangapo ae mlembung. <laughs> sampean iku ya napa sih? Lah masuk angin iku jenenge. Lah ngono. Kok niki ora durung kenal bare aku sih. kepetok sik pisane iki kalau silok nang rejek dong ulur sembarang nyenyek kan mboten mboten nyenyek sak temene nggih nyuwun sewu tak sep kok mangkelan sih kok mangkel apa ngelok nang rejek ket nyuwun sewu sak iki kan ati nang ndi arek ndi kono mamu ndi antar itu aku <laughs> ya temen lan akoni wis kadung ngene kadung wani ketangan nggih ayo kene jeneng sampean cinten jeneng kira nggih bagong lho Sampean sing gepeng iki. Gepeng apa juga, meneh gede dari gepeng kok iku Lah niku nek dikeplek-keplek akan nyedek dong. Iku lah bagonge wayang ngono. Aku iki bagong manusia ta sakno iku Oh nggih, kula tini. Tini? Nggih. Ate nang ngiten. Wah pantes ya elek Eh Eblase. Eh. Wis lemes ta bae. Nang ngiten. Kula niki jane wonten bingung mboten nang karuan tujuan kula. Bingung apa sih? Kula niki arek kabur kang inang. Anak Yesus. Oh, Kon lak karo wong omahmu ndi? Bapakmu sapa? Mbokmu sapa? Lak ngono kampung opo? Sampeyan riya iku lho. Sakno re. Tak nggih. Iya ya. Sampeyan <laughs> men tolong napa aku lho. Tolong kan? Nggih. Aku dhewe ya kaya ngene tak nek. Lho, sampeyan dadi napa sih sampeyan? Lho, lho majikan. Masa? Kandhani kok. Ku oh, mangkane kok lemu. Lho, tak kandhani ya nek arek nom-nom saiki kepercaya arek wedok ngono. Nek sugih lak kondo. Nggih. Dek motor 5. pabrik ku wolu, ngono sih. Lah sana enggak ada motor. Lho, aku gak oh, pernah pamer. Oh, nggih. Kok tau, tak kandani nek nirwana iku wekku? Lho, aku mau tahu kepethuk amelan kok. Tahu sih iki mangan kondo nek nirwana wekku. Tak gak kondo sih. Mboten. Katakan dano aja dituku wekku. <laughs> Kok sampean tolong napa oh, kula niki pabrik pendamelan, nggih pabrik ngengeran. Ngengeran aku ae. Nggih kasih ngenten sing kula entloki Ada di opo ae main celok ning manuk tai, opo kon. Wis nek aku gak apa-apa. Omahmu desa nek kenal bare aku gak perlu konuli. Nek perlu omah iku tak bongkar. Oh, sangen janda sih. Tak tanduri jagung. <laughs> Tak tandani ya. Oh, ngoten ta. Saya tunggu sampean tolong ya kula. Cuma ikan, aku perlu, gak iso mulih. Kon tak alamat ya. Pun dicen dia sampean. Iku apa jalan Surabaya nomor 6 likur. Jalan Surabaya 6 likur. Heeh, ya. Kateng apa? cete gak mesti kadang-kadang hijau kadang-kadang kuning apa kan itu ngono sing hijau itu lawannya kuning bisa kuning gitu loh iya oh sing enten pagre wis ini kok nah pagre ireng iya kuwi ya iku kan ngono ngono ya nek kok telek biasane omahku to niku lak dipager-pageri pagre dukur nah iku ana wit keres loro iku oh niku zaman apa keres niku kayak eh, mangkene aku nek esuk kok sampean ngantri ngono iku pohon kesayanganku Pohon kesayangan lu anggil kembang sing apik lan apa mapi api tanduri keres. Enggak apa-apa termasuk kenang-kenangan nostalgia. Oh. Kenangan lama. Iya, selama aku melarat sekarang aku kan sugih, ngono lho. Dadi mung caket ninggalaken keres. Keres. Mati oh. uripku apa dari keres iku ngono. Mungkin pun emang sampean sak umur sampean nemen nang sore keres iki. Iya, soalnya ati ning ngono. Kan nyamaku sik aku ate terusno shopping. Mereka nggih? Iya. Mau shopping? Shopping sak kuping lho, Pak. paling mbok ngerti ngomong macam wong gede bos itu nek ngomong belanja itu shopping Nek oh. wong cilik blonjo nyang pasar. Nek bos gak oleh hmm. shopping Singapura. Ngono lho. Nek kok tak mriko nggih. Hmm. Nek kase. Iya iya. Tenang kuat Bang Ijo. Lah bener ya kok stop pandemi. Ono rek ngono. Bener yo frane iki. Ha ah, iki tepat iki nek serono iki genah. <laughs> Durung kawar apa wis nairono. Blonjo dhisik mulih beres. Thank you. iki sing darani wong urip bintangi terang kaya aku Cuma sayang, urip kadung mapan, sugih, bojo gak ana. Bojo mulih zaman Jepang. <laughs> bojo wis diundo parek sing duwe memean. Berarti bojo wis dud. Tapi kata siapa? Kata siapa masih bojo mati gak apa-apa, pokoknya aku sugih. Kalau aku kesuwur kok, sugih dunia, sugih ilmu, iso ngilang gak iso balik. <laughs> Lah wong soge, ate umum jerakan beting Pak Basman yo aku. Sing jaran jerakan beting iki masalah wong dia sing ngajak kiriman beting nang aku. Wingenane aku oleh entrokal teko, oh nek kiriman beting Jerman Barat yo beting. Italia yo beting. Pak kirim Pak contong. <laughs> Lah wong soge re, masih bojo anak, Tapi tadi kembang lambe kalau Pak Basman rek termasuk dudo-dudo kembang. duda-duda telas, Istilah duda telas wong soge, dunyane luwe-luwe. Lah mulane aku wong ora ati-ati aku wong soge arene duda kembang sing aran kembang melati, kembang mawar, kembang telon, kembang bore. <laughs> Cuma sing gak enak ya. Eh alah, Nih batur si cilan gado ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati Karti kuih opo, belonjo kak muli-muli Manu, man Monggo Suplani kitam Atan ketan Ususan Basmani lang Gepuk <laughs> Wah Rekor ngomong Cempelang Cempelung Kok gak tau kenal kok Gepuk ada gepuk ada salah apa kok gepuk ya Anu kula mendayo Oh mendayo nak Masa ngurus caranya mendayo nak Sampai ini sinten Eh Sinten Lu aku weng Hehehe <laughs> Uang nak <laughs> Aku iki wong iki. Masuk. Lah iya masuk takon maneh. Jenenge. Aku Pak Basna. Oh, niki ngriyane Pak Bagong. Apa? Ngriyane Pak Bagong. Iki ya masih arek cilik. Oh, nggih, ketore kok manggose. Nek ngono iki buruwe. Terus, ini terus. Yo, <laughs> oh, paling tak kenal rungu kowe iki lho, oh, iku, iku nyeru, yo oh, katone. Kula dicengken tak dagang mriki terus sing liyane. Oh. Kok enten pitekare loro kula cengen. Tapi kon nang dalan mau kepethuk wong dagang. Kudu buku. Nggih. Kedhe yo mbok lapak kapanan. Jenenge gas lho. Nggih, tak kon. Iki tak diopo, Mang? Bos. Yo pasung Mang. Wah, sate kulo kan. Ora mari jeneng arep tak jeneng. Rekot. ngampe buru teko batas sebenarnya eh kok kok dicek kok dicek nak tadi mang kok kok bagong bagong ngomong bose jeragane aku buruwe Nggih, lah nek iki pas jeragane melok sampean melok jeragan, tak loro jeragan. Iya, pentar lan ya, arep ya. Sampeyan mesti buruwe. Iya, iya, Bang, mlebu nak kene Ya, ten. Pak. Oh, jerapi. <laughs> Ya apa bagong <laughs> ya. Tapi kan kasih aku awas kan ngekak aku kan. Kata <laughs> cari bacak saya. Awas kan Oh, Oh, Pak. Selamat datang, Bos. Selamat datang, Bos. Bapak itu guyon nae. Dari mana, Bos? Dari shopping, Bos. Sampai ini apa sih, Pak? Eh, Tidak begitu, saya ada rembelunya. Ada perlu luluhan. Ada metuntuman. Dari mana bos? Kamu ini apa sih pak? Ada wawe oh, atas Tidak gitu bos, saya ini kan ngacro Gak enak Saya ini kan sulkan Kalau saya salah minta sepuret Pak Kartolo ngomong juga Eh, John, kau udah jalan-jalan lah nak ya? Kenapa? Kau ngerti tak? Kau mulu kata anggap orang liang. Eh, kata anggap orang liang. tanggap keluarga ku dewe, termasuk pembantu rumah tangga. Bukan ngerti. Cici tarik boro, cici le abu garo, ngerti ya? Kata lancang ngamit langguk kan ucapmu. Ya apa, Pak? Persoalan ini apa sih, Pak? Kau narik ngaku bos, ngaku jeragan, aku kau nanggap boro, murumang samu ya apa sih, Pak? Kulo ini bukan nanggap sampean boro. Ayo ah, apa? Cuma kulo mau... Ya apa, ya apa? Kepedok arah wedo. Nah, terus ngomongnya? Kulo bos. Hmm. Bos. Lah yo. Bos sama gitan lah. kan apa? Lah apa bos iku? Bos itu sepeda nih lho. Ada orang ini bos sepeda, orang dosok kan. Oh, ana arek kok. Arek diamond mriki. Lho, eh? Arek diamond. Arek cok rene aku dijambal. Ayo, Buru. Ngaku rene kok bakong. Bos. Nggih, ngoten sampe turuti mangga. Lho, nggih. Nggih. Ada yang arek. Ndi arek? Ndi jeru. Lho, tak mlebet. Lho, sapa kene kene kene. Lho, sing delok sapa nonton niku? <laughs> Eh, nak kasih nih. Apa ta iki, Bos? Oh, nggih. <laughs> Maaf saja ya, Bos. Aduh, mati dilereni temen. Kan iku ya apa sih dikani pilih? Lah, sampean ngomong tapi sampean jeragan. Lah masa ana jeragan loro nek teng jroman iki enten wong berarti niku pembantu sampean. Jeragan, tapi sisi jeragane. Jeragan apa sampean? gerakan jangkrik kan bu kon mang ya kon mang ditipu bare iki bagong iki ngerti ya bagong iki nyatut namaku jeragane ngono aku iki baturku oh, ngerti ya dadi niki boro sampean nang jeragane iya ah, nek rong ngene banting setir ae terus lan terus lan banting setir apa sih terus nah aku nah aku ya kan cinta barek bare ku? iya kan ciri kula nek boro damel apa? Ngerti ya? Elek-elek jeragane. Iya. Wis kala pasaran. <laughs> Masih tuwek ritek tapi soki. Are gak gelem ndelok kon wong telimu sampe gedhe telu. Wong telu titik. Ayo, bare bare kurang ajar warna-warni ngatut nama jeragan. Nggih, sepunten mawon, Pak. Apa? <laughs> Kula lak gengsi aku perkara wedon iki cek di siri titik ngoten. Ya gengsi gengsi lah apa nirwana tekmu barang mas. Mau ae ngono tak rungokno ae mang laku. <laughs> Wis ya, kon kita masuk. Buruku, baturku ngono ya. Nggih, Pak. Wis yo, batur. Iya, masih ngecek mangan iki biasa. Ngecek mangane dok diangkat ngecek mangan batur. Anggap ngecek mangan sapi ngono ya. Ah, ngono kok apa bapak iku. Eh, saiki kon nek blonjo-blonjo nak ya. nggih. Iya ya. Teknik belajar shopping. Iya, iya ya. Ada ya, ya. wow. peningkatan. Lawan oh, saya tak ada pong Nek perlu kon tak tek dhewe. Mbak kenapa napa panjenengan pun kulonnya? Wes, iso ate susah mana jaluk opo yeah. satu kok satu kok. Akeh geleme aku sing geblak iki. Opo kok jaluk gelodok gledek satu kok nongon. Hmm? Biasa mawon, Pak. Saiki durung yo, nggo wedi 2 juta nak ya. Iya cukup gamelan nek wayang bareng. Nek tanggapan enak, kan nyewakno ae lho ya. Sampeyan Mas sing ndalang. Ya enggak nyewakno. Eh, kene sih. Kulo yo. Aku gamelan. Jamelo. Perasaan aku. Melo, eh, melo, tak cocok karo aturan. Iya. Lah kok ketok cicit kok padha cocok kebo mari. Cemburuan. Oh, <laughs> arek kok Woto oh, kali. Papa Loh, aku gak isi tenan Jakarta, Pak. Ya apa sih kan iki lah? Serararan kok ono sepi ya. Masa Jakarta. Jakarta adalah ibu kota, rame kendaraan padat. Kota metropolitan ya. Lah iya, kendaraan mlaku papat-papat nek gone suroloyo Eh, Surabaya loro-loro. Jalan satu kono papat-papat kendaraan kok sepi aja kan. Tapi masih Jakarta rame tapi lek gano hiburan yo gak enak, Pak. Lah percuma kon gawe dek longarung iku. <laughs> Iya, betul karo. Iya, betul karo. Yo, bisa kan batano. Wah, kan borosi wong tuwa tak yo apa kan. Kali iki nak ora isis. Iki lho Pak, enggak oleh Pak. Ora oleh apa? Iki lho jange bebek peno. Kacar ya. Lah iki yo. Dik dik. Lho. Lho lagi lah bapak. Eh alah. Andeng-andeng itu eh. Bapak wis koyok lentang Joko Belek ya. Dari Penarto itu. Oh, tapi kan mulai gawai belek-belek ini. Iya, iki. Masa. Hmm. Ya gak apa-apa, bakal morot. Banyak arek iki mulene ya menir kon rongsen di sini. Arek ada <laughs> remek ini lho. Atuh, atuh, atuh, atuh, atuh, kepulau, lah, Arek ada tapi arek bisa kasih bujuk kan arek kecil. Menang, tembuh menit tembuh kan. Ada yang kerek-kerek Iku nang ngono, iya. Iya, Nak. Aku bapakne lah. Iya, iya enggak apa-apa, iya. Iya, entek ya. Entek tenak, kok tak tekal mentah, tak Eh, iya. Apa sih? Ngomong apa? Apa nak ya? Iya, Pak. Wong jange lah izin apa? Adik dadak. Iya. Hmm. Bapak sama jen dagelan ta, Mak? Iya, iya. Ana perlu drok ya. Ana perlu drok aku lagi ngajar ngene. Dagelan diting, Nak. Tepangaken nggih, Pak. Iya, sapa jenengmu? Kula mantu sampean. Ki Doro, Ki Doro. Perkali kan, sih... Iya. Nggih. Nah, tapi kok tadi oleh bojo wek kartolek. Sapa <laughs> kartolo? Kartolo iki nak ya anakku iki. Ayo bapak sembarang pantesan diudengi cicik mis kaya kan. Iya. Aku ora lapar udah gudeg iki. Oh, ngono Bu, Pak. Oh, Pak. Mana? Ya. Sopo jenengmu nak? Kula. Iya ya. Titik Sandola. Iya, Titik Sandola <laughs> kok wong peok. <laughs> Masalah kon niku wis ngeten jeneng ah Gina Gina. Lah yo Gina ngono ya. Masih jenenge elek pokok wonge apik perbuatan utawa sopan santune ora. Kon wis dadi kartu rom tak pasang nepate emas ngono. <laughs> Ya wis kono, kono mangan-mangan aku tunggu. Sakanane dingklik waktu isem pangan. Wah. Ojo ngono ta, bakal mantu kon mangan dingklik eh, rompal kabeh. Oh, Loh, kembuaran kau tobat, Pak. Oh, kau tobat, Pak. Oh, salah. Pak nyelok, Jek. Oh, kau nyelok, Cik. Bakal itu, Cik. Loh, Iki yang bisa benar? Iya. Pak, bisa dijalan, Pak. Oh, Pak Yoko. Kau ada rumah tapi kulan, kau nih. Kau mata keranjang, Pak. Kapan pernah nemu iki? Loh, kapan nemu hari mendadak ini, Pak. Iki batu, kata. Kenapa nyok Iki, Pak? Kamu ini Pak. kata. Batu, kata. Iki oleh-oleh, Pak. Pak, Pak, Pak, Pak, Bu, kula jange anak sampean. Iya, Nggih, Mas. Kula aku nyelok. Mas, lu Mas. apa sak ngono arek? Ya wis gak apa-apa, Mas. Dodo gak kene semono. Kadang-kadang ana wong tua jodone nom lah. Kadang-kadang ana arek jodone wis tua ya. Ono. Saiki tak kenalno karo anu. Bojomu ta? Iya, bojoku. Sopo jenenge? Nah, kene. Nah, kene. iya <coughs> Iki iki bakal e- Ah, iki. Lho, lho, Mak. Lho. Oh, ya, apa sih, Mak? <laughs> lho. Ya apa iki kedadiane kon tak goleki nanti. Ayo mak. Tak lah lho. Tak lah lho. Iki apa lho kok mumet-mumet lho. Lho, iki sapa sih iki? Hah? anak kula oh, anake. Oh, dadi anake. Nggih. Pak opere, Pak. Oh, kaya itu. Kon kulan siang kon iki tak lho. Lho, masa aku lemakne penoleh anake, Pak, ya gak pentas. Anak kon iku ape? Urup-urupan Tambah lho! lo? Wapun suka kamu lah ya kan lo? Pak, cepat cepat cepat dirumah ngetong kok ya. Wah, jadi kia anak itu. Iya. Nanti kena nyelol lagi bingung tadi ini. Wis ini oh. mari wis. Kan nurut bapak lah, Iku bapak tak ah. pe ngono lho ya apa? Iya, mboten napa-napa, Pak. Kulo nyus. Para apa iki? Mas itu wek ngoten kulo lak bayangan lawas, Pak. Iya, tak kupil. <laughs> Wis apa? Ya apa, Ya apa wis ya? Ya apa apa? Iki dirundeng cara kekeluargaan. Iya iya. Wis rupa-rupan ya. Iya iya iya. Oh gak krungu ya apa apa. Sapa apa kok. Bareng ae, bareng ae. Bareng ae, bareng-bareng. Iya Gampang nih kan nduk punden ya. Ono tak Sogo iki kan nduk punden niku. Mawur. Saiki blonjo-blonjo ya. Awak dhewe kudu sing sing temenan blonjo sing sing larang-larang Pak, kok jange mantu bareng kan. Oh, kawin mana ya tau mati ibumu mati saiki aku duwe niat kawin kon yo bareng kawin ayo nanggap, nanggap apa to ditanggap ditanggap oh, ngono apa pak bayang wir <laughs> Oh, wayang wong. Wayang wong. Wayang wong. Pencak. Sulapan. Teskup. Yeah. Bang. Bal-balan ngono. Bal-balan ngono. Sakitnya wong gedong pundi, Pak? Hah? Gedong pundi? Sakitnya wong gedong mesak atari wong dinggoni kabeh ngono. Ora atari wong dinggoni. Kok aduan kebo. Pak, lek ngono meneh nang sumber poro nek Pak. Kok kok kok tak aduan kebo. Kene kan kebo situ lah. apa irsat iki. Kaca tembakung barang Itu. Oh, wis, lah saiki ngene lho, Pak. Iya ya. Dinane ayo dipitung ana wong tuwa. Saiki golek wong tuwek ae, Pak. Dadi golek wong tuwek penting iki. Dadi gak serampangan ya, Dik. Ngono, Dik. Iya, lah, Nak, wong atase wis tuwek. grupyak grupyuk nang wis lah. Yo gak ngono. Yo gak ngono, Dik. Lho sing ndi sik nek kuman? Lho, lho, sakjane kok kok. Kok itu. Tak ora mamene ngomong. Wah, lan. Kok kok kali ren. Enak ngene Bang Nom, iki putu lah dulu. Pak, nunggu ini kan orang tuwek, Pak. Iya, terus? Tuwek ini menang kali ya, si Bobing 4, Pak. Pak, tuwek ini remak ini. Dikon sing ngerti wong sing ngerti. Sing ngerti. Iso ngitung iki no. Ojo sambak nang gore pacak taun. Ya ya. Ngono lho nak nak taun bareng lho. Lah iki lak ono sing pinter. Sapa? Lah bure dhewe bogang. Oh lah apa iki? Bagong bagong. Sing mang nandi? Ya tak kon tetetno, bakal bojomu iki mah tak lulu ketelisut. Lho. Lha apa? Aku ada dicira tuh wong. Ya apa? Ditinggal ae waduh. Lha apa lho lho? Lha apa iki bojoku iki Pak, sampean kok ndok kene sih Pak. Ya apa nak kene iki Pak, duduk duduk. Lah kok rene ya apa iki? Ya lah uripku terlantar, aku terus golek penggawean tarep kok gak Iki kok kene ya apa ya. Asale ya apa kon teko kene? Asale aku kira jange dirabi anake Pak iki baseman iki. Tibane ya kenomen gak cocok kan mbak aku terus ijol ngono. Ijol ya apa? Ijol jalene bapakne. Dipek Pak Rasman. Jos iki bapakmu nak. Iki Yo, lu ala lagi. Iki sapa iki? Kita sampean, Cak. Belas hari ini. Foto-foto. Untung belum sampai kejadian ini. Hmm, eh, ada satu. Yang mau satu, ada satu. Kalau yang masih kaitan ini, yang masih kaitan ini, yang masih kaitan ini, yang masih kaitan ini, yang masih kaitan ini, yang masih kaitan Lagi? Enggak, latin ini ki anak kulo cuma biar ini jenenge sanes tini. Siapa jenenge biar? Ginteng jenenge kok. Oh, lah kan bapak lu harus seneng nih Kok lali sih? Kini lu ginteng nama ini gina kulo. Kodok gini nggak tahu. Oh, nah, ini dilihat ini buat lalu tahu. Kau bisa berantakan pecah, pisah-pisahan balik keluarga mu ya pasal. Asal ini ngeten lah. Iya iya. Asal ini lak begitu dele ya. Wah. Kau juga tenang yo. Kau tak kowe kok tak jebuk. Sampeyan ngomong mecicil ngoten arep. Asal kesana salah. Usule. Asal usulnya bagaimana? Bagaimana? Ngono. Riwayat awak dhewe biyen lho. Riwayatnya ah, kesalahannya. Iya ten, Kula lak nyambut damel lah. Pas kula mantuk dalu, hmm. persis mbledose gunung Pisosius niku. <laughs> Napa? Gunung Merbabu, kena gunung Telut. Gunung Semeru, Gunung Sari, kena sejarah enak ngono. Gunung wis piye sih kuwi ndi? Oh, ngawur. Gunung ndi bae? Gunung Kelut. Oh, Gunung Kelut. Gunung Kelut ndodos tembuar. Terus ah. melayu dhewe-dhewe. Anak kula kali bojoku lho mboten karuan. Iya, iya, iya. Kula golek ngalor ngidul mboten kepethuk terus nyambut damel ngene bapak mriki. Wis melungsu nang kene. Hmm, jadi kepethuk sakniki niki, Pak. Ah, oh. anak kula pun gedhe. Ngono Pak Karuan iki bakal maro tuwa iki bojoku lha kena lak gak uman <laughs> Iya, lha beli. <laughs> Enten Pak. Ya, ya. Tangga kula nggih enten kok. Sopo? Luna. Oh, ya wis, ya wis. Apa wis? Apa wis tenang wis. Sama sirahe pencen. <laughs> Kok ngawur ae. Saiki nek, Kong. Ya. Kon balik nang bojomu. Nggih, gak mu kuwajibanmu. Nggih, nggih. Lah anakmu tak temoni Kartolo. iya tak? kata oleh anakku iya kata oleh, oleh anakmu kan barang aku termasuk tadi besek besek besek becak pak aduh dulu oke buku ya di burung akan mawon pak eh? burung mawon iya iya apa? ini seneng kali tolong anakku kulah besaran kali sampean iya berat pak apa? bayaran limang wulan gak dibayar Oh, ah, tak kebayaran kok gak dibayar gak aku ntek berat kok kali ini tak gede apa nih pak kanjok teli teli lah teli sama gede ini terus eh, saya ingin ngerti lho pak karena sampai ini kulo rabi sampai saya ini jadi wakli Wali. Dadi anu Pakli. Sampai <laughs> Bu. Wali, wali. Jamak tanggapane mpun sampean sing padhes Pak kula mawon. Nang apa kok? Celokno kanca dhewe ya to. <laughs> Iki misi ini gengsi wong jerakan, jerakan beting sampean. Iya. Tanggapaken wong watuk mawon papa. Pak, ora. Lah napa Pak kadek nanggap wong watuk Pak? Lah bapak ni jeguk dhewe lak watuk. Saya <laughs> aku dijeguk gak watuk mumpung. ngono iki. Wong tuwa bisa karep niku. Tapi lek nang apa-apa pembukaane kudu penopak sing ngidung sebab ka oh. ku ujar aku biyen. Ngono ya. Tak kaya rapi peno kudu ngidung pembukaan. Oh, ngono ya. Iya. Lah saiki apa enak saiki? Sik buka nggih. Eh? Bukan. Oh, aman dibuka. Ya dibuka ae. Oh, amene ngidung ya. Iya, kang oh. ngrungokno. Iya, iya, iya. Ya bukan. Sandang pangan loro lan pati. Pak, jamu entek, Pak. Thank <laughs> Gracias.